السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد tunaendelea لي al الأحكام المتعلقة بالمسجد النبوي قول الشيخنا الشيخ عبد المحسن وفقه الله الخامس شاع عند كثير من الناس أن من قدم إلى المدينة فعليه أن يصلي أربعين صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ili ni jambo la tano lakini hii yasema ni uvumi ni jambo limeenea mashhur lakini halina uhakika yote jambo la tano asema imeenea kwa watu wengi imeenea habari hii kwa watu wengi kwamba man qadima almadina yoyote atakayokuja Madina فعليه أن يصلي أربعين صلاة basi yeye inavyotakikana kwake afanye juu chini asikose kuswali faradhi 40 kwenye msikiti wa mtume alayhi salat wassalam au sala 40 yani faradhi na sunna zitimie hakikisha zimefika 40 كونيني كونيني لحديث لحديث يا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أنه قال كنا هي حديث إنه سبب شهاية من صلى في مسجد أربعين صلاة إنه سمع حديث ينيه كنبا أتكاي كصالي كون يمسكت وانغو صلاة أربعين لا تفوته صلاة هيمبيتي حتى صلاة موجة كتب له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق بس ثواب zake ni kwamba ataandikiwa baraa na moto yani ataepushwa na moto na ataokolewa na adhabu na ataikwa mbali pia na nifaq hii ni hadithi yapokewa lakini asema sheikh wa huwa hadithun dhaif وهو حديث ضعيف هين حديث ضعيف لا تقوم به حجة لا تقوم به الحجة haisimami kama hoja kwa hivyo mtume alayhi salatu wasalam hakuweka kipimo cha kuswali kwamba uswali swala fulani kwenye msikiti wangu ha ni vile wewe ilivyokuwa rahisi kwako na yale masiku ya kukaa kwako pale utaswali siku ya kuondoka ikifika utaondoka iwe ni swala 40 iwe ni 10 iwe ni 30 iwe ni 20 hasaba ya iqama yako pale kulingana na vile ulivyokaa Madina ama mtu kutakallaf kwa nguvu ana na idadi ana hisabu lazima asali faradhi 40 pale hii haina hoja iliyothubutu kwa mtume alayhi salatu wasallam bali al-amru fi dhalika wasi' jambo kwenye masala hii liko pana wasi' يعني الحمد لله الله كوكفينيا كولينغانا نوزاوك وليس من قدم المدينة ملزما بصلوات معينا في مسجده صلى الله عليه وسلم ولا هكونا تمتمويا لوفيك م د ي ن كم ب من لزميشا صلاه فلان كم باللزيمة أ ص ا ل ك ومتومي عليه الصلاة والسلام بل كل صلاة فيه خير من ألف صلاة ف ص كل ص ل نياكي utapata daraja alfu thawabu alfu duna tahdid pasina kuwekea kipimo kwamba mpaka usali swala fulani ndio utaanza kupata thawabu za alfu la hata swala moja hata swala moja ukiswali utapata bi alfi sala duna tahdidin au taqyidin bi salawati muayyana pasina kuweka mipaka kupima au kuqaid kuifunga hii sala zilazima ziwe swala kwa idadi fulani huku kuifunga kwa idadi fulani jambo hili halikuthubutu wala si sawa wala si ukweli وقد يكون تكلف بلا شك na huenda kani takalluf wewe lazima usali sala 40 pale mumkin haikuruhusu wewe ile safari kuwa pale mpaka kusali siku swala kama hizo au fi mashaka mpaka uharibu mambo mengine eh ndo ufikie kiwango cha sala la la, la ilzam hadha zile masiku Allah amekujalia uko pale wewe fanya bidii usali Masjid Nabawi ufanye bidii usali Masjid Nabawi lakini wewe mwenyewe ukitasahal ukawa wasali mara kwingine mara nyumbani mara hotelini mara wapi hujja kwamba ah, eh fikiri zahma kuna zahma kama watu wanavyosema wengine wengine ukwambia yeye ni msafiri hana neno ataswali popote sasa wewe ni msafiri aina gani wewe sio msafiri kama wengine kwani safari yako wenyewe uliofungia safari nini si msikiti sasa sasa itakuwaje wewe umetoka huko kwako umeufungia safari ule msikiti kisha ukienda kule usali hotel يعقل هذا هذا من الجهل بلا شك من الجهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال illa ila almasajid thalath sio safari ya ibada ikifungwa ni katika misikiti tatu yani mmoja ni msikiti wake sio sasa umeifunga safari hapa uenda kuswali kule Masjid Nabawi kisha useme mimi haa mimi mafi maana nitasali tu hapa leo shi faida ya safari eh araitum ikhwan khatar aljahl waweza kwenda kule na usifanikiwe na ukarudi eh bisala qalila na والله الله لكن مع ذلك بيها كنا تكلف أه؟ لا إفراط لا تفرق وما نلزيما نصالي صالة بيها فلان هذا أيضا لا يجب لذلك أتفعني ما كتب الله لك وما وسع الله لك بلا يتكلف لازمش نعم هنا نبتكنا السادس جنب لستة سيما الشيخ حفظه الله ibtulia kathirun min almuslimin wamepata mtihan wameonjwa wengi katika waislamu fi kathirin min alaqtar alislamia katika miji au sehemu nyingi za waislamu yani waislamu katika sehemu nyingi wamepata mtihan wameonjwa bibina almasajid ala alqubur kujenga misikiti juu ya makaburi asema Sheikh hadha ابتلاء امتحان كثير من الناس wamefitiniwa na wamefitinika kwa masala hayo ya kujenga misikiti juu ya makaburi au dafn mauta fil masajid au kuzikwa maiti misikitini kuzikwa maiti misikitini ili jambo maal asaf shadid yani hata kwenye hadithi ukilitazama limekuja paka na laana yule mwenye kufanya masala haya amelaaniwa kama lakini ndio jambo sahali leo na na watu kuambiwa hakuna neno bwana ni mubah ni sawa bwana eh ni mtaka huyo kazi kwa kule kama watu wengine tu ah mpaka leo msikitini sallallahu salamata wal afia imefikia hali hiyo اليوم هذه الايام yale kabairu dhunubi hata yalikuja na laana leo imekuwa masala sahali wamefinywa finywa watu wamekhafifisha ah, hakuna neno kila kitu hakuna neno hakuna neno thumma baada dha madha yabqa min ad-din kila sharia ikija na ukemeo mkali watu huisinanga ile hadithi wakaitoa ule ukali mpaka wakawapa picha watu kwamba haya masala tu mado inshallah mafi wewe bora itikadi yako tu kama itikadi yako wewe hukubali mimi itikadi yangu hukubali tusitete tusifanye haya umuru kadhira nene kuvunjwa yale malengo ya sharia na kusudia kwa masala lakini ukija ukiangalia hatari yake taasaf Allah. maafa ya makaburi kichwa miskitini, utastaajabu alafu baadaye ukimwona mtu amefungamana nalo kwamba ah sijamwambia fungamana nalo bwana ana kaburi waweza kuliabudu popote si lazima liwe kwa msikitini ni kweli basi liache tu nje ikiwa lile kaburi laweza kukusudiwa hata likiwa kule maziarani mbona laletwa hapa shelfa then hadha min al-abath itakuwa jambo la upuzi kuletwa hapa ikiwa kule kule mimi nikilitaka nitalifikia idhan liwachwe tu kule kule nikitaka nifunge safari niende kule kwa nini liletwe hapa then fi fi sabab bila shak eh fi maqsad a'la min dhalik wazi japokuwa hambiwa hakuna neno sasa sikiliza asema sheikh wayatashabbathu wayatashabbathu ba'dhum na wameshikilia wameshikilia baadhi yao tashabbuth yani ni kushika kitu kwa kwa nguvu kukathubutu nacho hutaki kukiacha itwa tashabbuth eh yani tamassuk biquwa wameshikilia kwa nguvu hoja yao baadhi baadhi waliohalalisha mambo litaswiri dhalika fi wujudi qabri an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi masjidi hoja yao kubwa ni hiyo kwamba kaburi ya mtume alayhi salatu wasallam wanaambiana leo yuko wapi kama si nabawi hii ndio hoja yao shekha sema wala itegemea asikilize ويجاب عن هذه الشبهة هي شبهة أو هي حاجة itajibiwa maana si hoja ndio maana kaita shubha shubha shubha ni jambo ambalo kwamba ukilitazama utafikiri ni haki kumbe sio kuitwa shubha naam asema bi anna an-nabiy yujabu an hadhi shubha bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam huwa alladhi bana al-masjid awwal qudumihi al-madina nani alojenga msikiti si yeye mwenyewe mtume alayhi salatu wasallam yeye ndo wa kwanza kujenga msikiti kwa hivyo ujenzi wa msikiti yeye ndo alioanza akaujenga وبنى بيوته التي تسكنها أمهات المؤمنين بجوار masjidihi alafu nyumba zake za wake zake akazijenga jirani na msikiti <clears throat> hakutaka kuwa mbali na msikiti nyumba za wake zake akazijenga jirani ya msikiti wa minha baitu Aisha na ni katika nyumba aliyozijenga jirani ya msikiti ni nyumba ya mama yetu Aisha رضي الله عنهم أجمعين الذي دفن فيه أما وقام بيهم تومي عليه الصلاة والسلام فكساهية مزيكوها وبقيت هذه البيوت كما هي خارج المسجد نهيزي بعد تومي كوفا أكزيكو كوني يوم بيا عائشة نهيلي كوين جيمس كيتس هيكون دان حالي كيندليا هيفو في زمن الخلفاء الرشدين رضي الله عنهم وزمن معاوية عنهم وزمن معاوية رضي الله عنه وإذا مدة وخلافة أن مخالفة وأن وط <coughs> تقريبا نميك عشرين بعد قبوري كوينجي مسكت يكون ndani ya nyumba ya Aisha manaki alafu na khilafatu Muawiya takriban ametawala 30 sana Muawiya radhiallahu anhu idhan yote ni miaka 50 bado kaburi iko nje wa zamani khulafa akharin baada na makhulafa waliokuja baada ya Muawiya hakuna hata mtu mmoja aliosubutu kufanya nini kuongeza msikiti na kuitia nyumba ndani wa fi athnai khilafati bani umayya hapo sasa upindi ya khilafa ya bani umayya kuanza tahta abdul malik marwan al masjid msikiti sasa kwa hautoshi ukahitajika kufanya nini kupanuliwa ule msikiti kuongezwa sasa hapo wasema Abdul Malik ndo akaoingiza Marwan wa udkhila baitu sio kaburi unajua kuna tofauti kuingiza kaburi na kuingiza nyumba nzima ah lugha fasaha ni kwamba ni ile nyumba ya Aisha yote imetiwa msikitini na kaburi kaingia taba sio asli si kwamba ile nyumba ya Aisha ilivunjwa yote kaondoshwa alafu likatoka kaburi wazii likatiwa ha nyumba yote mzimana na ile yomo ndani iliingizwa msikitini hivi ndio alivyofanya Abdul Malik bin Marwan sasa sema udkhila baitu Aisha sio kaburi bait Aisha yote الذي قبر فيه صلى الله عليه وسلم fihi ambayo kwamba ndo ndani ya hiyo nyumba alizikwa mtume sallallahu sasa nyumba yote na kaburi lililoko ndani ikaingizwa ndani ya msikiti wa mtume alayhi wasallam na kathir min alulama walikuwa zama zile wakampinga lakini baadhi ya watawala huwa wenyewe wakisha kuamua hufanya لكن ورد هذا عن مالك وغير من أهل العلم الذين كلموا waliozungumza naye kutofanya lakini hasal hasal hali ikawa hivyo sasa ikatukuliwa nyumba mzima wakasema msikiti hautoshi na upande wa mbele ushapanuliwa sana wacha tuvute huku kwingine kwa ubavuni hii ndo rai ya Abdul Malik bin Marwan sasa kitendo cha Abdul Malik bin Marwan waweza kukitukua ni hoja ya kuvunja hadithi ya mtume ah ahuni utovu wa elimu bila shaki hakuna hata mtu mmoja mwenye harufu ya elimu aweza kusema hiyo sawa tukue kitendo cha al-Hakim Abdul Malik Marwan kitendo chake ndio uangushe hadithi ya mtume ile wazi yuqala hadha ila ila mtu ambaye ntongo Allah amempa utongo kwenye moyo wal iyadhu billah bas na hawa atakufanya lake atafanya طيب sasa sema وقد جاء أحاديث وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ndo maana shekha sema muhkama sisi tumepokea kwa mtume sallallahu hadithi zilio muhkam hazina tashabu hazina shaka ziko wazi kabisa la taqbalu naskha ambao hazina sihih yani hazijafutwa hukumu yake ziko bado tadullu ala tahrim ittikhadhi alquburi masajid yaonesha kuharamishwa kufanywa makaburi ndani ya misikiti hawa wanaofanya tabia hii leo hawakumfuata mtume wala hawajamfuata Abdul Malik bin Marwan kweli si kweli hakuna mmoja aliyomfuata hawa hawajafuata yote aliyotangulia kivipi mtume alayhi salatu wasalam amekataza kwa mdomo wake eh jambo hilo kutoa makaburi msikitini amelikataza na mtasikia hadithi wazi wala hakusema illa kaburi yangu mtaitia alisema ah alisema kaburi na akaachia hivyo wazi thanian vile vile hawajafuata sunna ya Abdul Malik bin Marwan hawajafuata kitendo cha Abdul Malik bin Marwan kivipi Abdul Malik bin Marwan aliingiza nyumba nzima hakuingiza kaburi sio ngalikuwa amevunda ile nyumba katoa yote akasema hii kaburi sasa wata niite msikitini nianze kuijengea upya mumkin lakini alipofanya upanuzi wa msikiti alisema kuliko kukutoa itie nyumba nzima ingie ndani ile sehemu tuitaka sawa sawa kwa hiyo yeye pia Abdul Malik hata hajatia kaburi msikitini alitia nyumba nzima ambayo kwa mataba kaburi iko imefuatia ha? hii hali ni tofauti na mtu aliyotukwa maiti huko akambeba akaja kachimbua hapa kazika yeye alichimbua sasa hao nani uswa wao kiongozi wao nani si mtume si Abdul Malik amfuatana eh isipokuwa ni mmoja yule bwana basi eh isipokuwa shuba shetani amewaeka kwenye kitu amenyinyi muendeleza sunna Abdul Malik nasivyo hawakumfuata huyo khalifa Abdul Malik hawakufuata mtume idhan wana manhaji yao wana mambo yao kando wazi kwa sababu kama wafuata kitendo cha Abdul Malik hawezi kuleta maiti hapa akachimbua Abdul Malik aliingiza nyumba nzima iliyobeba kila kitu ndani wazi wazi hadha hii ndio iliyotokea kwa hivyo wao hawakufuata huku wala huku hii ni mbinu na fikra ya wenyewe hasa walioibuni sikiliza hizi hadithi haya ni maneno ya nani ya mtume wetu alayhi salatu wasalam na ni wahi asema minha hadith jundub bin abdullah albajali bajali radiyallahu anhu الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جندب سمع aliisikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kabla wafatihi bi khamsi layal kabla mtume kufa kwa siku tano <clears throat> ndio alimsikia akisema yani mwisho mwisho wa umri wake hakuna cha kusema hapa kuna naskha hapa kuna kuondoshwa hukumu bado tu siku tano kufa alimsikia mtume akisema inni abra'u ila Allahi an yakuna minkum khalil asema mtume alayhi salatu mimi najitenga kwa Allah kwa jambo gani yajitenga na jambo gani kujiwekea mimi miongoni mwenu mtu ambaye kwamba ni mwite khalil wangu jambo hilo mimi sifanyi najitenga kwa Allah sichukui mtu mmoja wenu nikamweka kama khalil wangu <clears throat> kwa sababu al-khulla ni a'la darajat al-mahabba ni daraja kubwa ya mahabba itwa khulla sasa mtume alayhi salatu wasallam hakuna anayempenda zaidi ya Allah hakuna ndio maana nasema siwezi kuweka katika watu khalil kwa sababu mimi khalil wangu ni Allah subhanahu wa ta'ala hakuna zaidi yake fa inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila hiyo ndio sababu kwa sababu tayari Allah subhanahu wa ta'ala ashanifanya mimi khalil na ikiwa Allah amenifanya mimi ndiye khalil wake na mimi khalil wangu ni Allah halas haiwezekani Allah anifanye mimi Khalil alafu mimi niseme Khalil wangu ni Abu Bakar wala Umar wala itakuwa asikia haya hawezi yule alomfanya yeye Khalil na yeye atamfanya yeye Khalil hadha huwa hii ndio alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam wazi kwa hivyo madamu Allah ashanifanya mimi Khalil na mimi Khalil wangu ni Allah wa khalas kama alivyomfanya Ibrahim Khalil na mimi amenifanya Khalil wake ثم قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا نلو كما يروسيك كشريع nijiwekee khalil na mimi basi ningemfanya hakuna mwingine isipokuwa ni Abu Bakar radhiallahu anhu mimi ndio nitamfanya yeye khalil wangu yeye ndo kiumbe ninayempenda zaidi lakini haifai moyo wangu kuingiza mambo mengine moyo wake atakaujae mahabbatullah حتى كتا سيمون ndogo ya ya viumbe hadha وهذا من كمال توحيده عليه الصلاة والسلام من كمال التوحيد الذي في قلبه عليه الصلاة والسلام مش حديثك سيما ألا وإن من, من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد itahadha kwanza atusimulia waliofanya lotangulia kwanza kabla قبل kutukataza kwanza atupatia onyo kupitia vitendo walotangulia asema wale ambao kwamba umma kabla yenu walikuwa wakifanya wakijenga misikiti juu ya makaburi ya manabii zao na wale wema wao kila kiwa mwema msikitini ambaye si mwema kwao kwenye maziara kule na watu wote akifa mtu ambaye kwamba mtukufu kwao msikitini eh huu msikiti tutaswali tena sisi ama tutawatia maiti maana kila mmoja atakuwa atakuzikwa msikitini sio ni shikali ويوجد مقابر للمسلمين لذلك هذا ما يجوز نعم مش وكسما ألا فلا تتخذوا القبور مساجد na nyinyi umma wangu na waonya msifanye kama wale waliotangulia nyinyi msiyafanye misikiti ni sehemu ya makaburi kawa mtakuzikana mwaletana msikitini mkizikana msifanye hilo sio yatosha kwenye katazo yatosha akatumia la la yanahi yatosha msifanye misikiti ni sehemu ya kuweka makaburi akaongeza zaidi kutilia mkazo fa inni anhaku na hii la tayari ni yanahi lakini akaileta tena sarihi fa inni anhaakum an dhalik mimi nawakataza kutia makaburi miskitini sasa akija Abdul Malik rahimahullah kufanya hivi ameteleza kuteleza ah hadithi mtume huwa wazi kulingana na hiyo kauli ala kulli hal na ukisema o kama yeye kitendo chake alivyofanya na watu paka sasa yajuzu waswali msikitini na hakuna anayepinga kwa hivyo na mwingine ni sawa sawa la si sawa sawa jamaa hali tofauti kwanza yule ni mtume alayhi salatu wasalam na sote tunajua namna gani muislamu anavyomchukulia mtume si kama mwingine awalan sawa sawa thaniyan Abu alisema kwenye hadithi yake mimi nimemsikia mtume alayhi salatu wasalam kwamba al-anbiya tudfanu haythu qubidu manabii wote huzikwa pale atakapokabidhiwa roho pale atakapokabidhiwa roho na maalum mtume alayhi salatu wasalam alikufa kwa mkewe nyumbani kwake Aisha ikawa lazima zikwe pale maana walishauriana tumpeleke Baqi au wapi Abu Bakar radhiallahu anhu la mimi nimemsikia mwenyewe akisema kwamba manabii wote yudfanun fi makan wazi kwa ni Allah ndiye alomchagulia pale wazi na hapo watu hawakufikiria kama atakuja kwa msikiti huu nyumba kwake kwa hivyo tusimpelekeni baqi tumzikeni hapa hapa kwake kulingana na hadithi yeye mwenyewe nimemmsikia Abu Bakar radhiallahu anhu akatoa ni ushahidi ndio masahaba خلاص kisha kusema Abu Bakar wakasikiliza ilipokuja haja sasa msikiti kupanuliwa watu ni wengi bila shaka huyu bwana rahimahullah wa ghafara lana wala akautia upande wa nyuma pia kwenye msikiti na baadhi ya ulama walimpinga pinga lakini ala kulli al'an hasal الآن حصل sasa ulama angalia mafasid na masalih ile jambo tukimtoa mtume alayhi salatu wasalam tutavunja hadithi wazi ghairi wazi tutavunja hadithi kwamba manabii uzikwa pale ulipokabidhiwa kwa hivyo hatuwezi kuikosea pia hadithi tuko baina nahi na nahi ama maiti mwingine iko hadithi hiyo kwamba akifa mahali kila mtu lazima azike pale pale iko kwa hivyo usifananishe maiti ya Mtume alayhi salatu wasallam iliyokuja dalili kuilazimisha zikwe pale na mwingine aliyokufa kwingine kokote. Wewe wako alikufa nyumbani kwako, utambebaje umlete hapa au hospitali umbebe aletwe hapa. Wewe haikuja dalili kwako kwamba ukifa pale nuzikwe pale pale inkuja. Sasa usifananishe hali hii na hali hii, mambo tofauti. Lidhalika tukichimbua pale tukamtoa tutaikosea hadithi pia ambayo kwamba imetulazimisha tumzike pale alipo kufa wadhira sasa ulama akaangalia wakasema haina haja dawa nini tulete suluhu ya kutoa mafasid sasa dawa ndio hiyo alipokuja wakati Umar bin Al-Aziz akaanza kuweka jidar kuiziba hata watu wasijue wakaja watawala wengine ikaiko ukuta pili wa hadid wa chuma wakaja watawala wengine wakaweka watatu sasa hata ukafikiria atakupafikia pale uweze fikia kuta tatu za chuma Mani utiq ngumu sana yote nini kuziba ile fitan na kuziba ile tashwishi kwa hivyo hatuwezi kufanya kitendo hiko kwa kosa la mtu ambaye aliteleza ijtihadi yake alafu tuivunde hadithi ya mtume alayhi salatu italeta mafasidi maana mtume hakusema nizikeni msikitini wala hana hatia yote hatia yake nini yeye mwenyewe nitukata zaka yetu tusizikiane msikitini lakini yeye amekufa kwake nyumba yake kaingizwa yote idhan hakuna lawama hapo wala hiyo huwezi kutukulia hoja kwa sababu kitendo cha yeye kutiwa msikitini si cha masahaba si cha makhalifa ni cha katika atba'u tabi'in au tabi'in Abdul Malik bin Marwan na kitendo cha khalifa kama huyo si hoja lakini je hatuwezi kuvunda vile vile pia pale tukavunda tukasema tumtoe madamu kwa msikitini la uko msikitini sahihi kitambo alikuwa hako moja thanian hapa alipokufa lazima azikwe hapa hapa kwa sababu ni rasulullah na mitumi wote hususia zao ni hizo wazi kwa hivyo huyu mtu hawezi kuchukua ndio hizi maana watu wazita shuba shekha akaita shuba watu wanachukulia kisa hiki ni hoja yeye kuzika ah sasa kwa nini wewe ndio mtume wewe kama yeye tukikisie kama mtume madamu mtume wako mziko nayo uzikwe pale la haya mambo hususia khasa huwezi kumuigiza hapo alafu pili sio yeye hata hajasema mimi nikifa nitieni msikitini ni, ni kitendo cha mwingine wazi kwa hivyo mtu asistadili chochote hapa ndo jaribu sheikh kusema hadithi kama hizi zilio wazi hatuwezi kuziacha kwa makosa ya mtu aliyofanya yeye wazi na Allah subhanahu wa ta'ala yote baada hapo shaa dhalik naam rawahu muslim hii hadithi imepokea imam muslim بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت حذر أسيممتوم البوفيكيون موت أليونيا من اتخاذ القبور مساجد كما كبوري كفانيا سهم زيبادة توم أليونيا ما كبوري كفانيا سهم زيبادة أه. حتى ياك كبوري ياكي بي أتاكي كفانيا إبادة أتاكي قال أسيما شيخ في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال وسيما نزل لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الموت البشكيوة موت متومي عليه الصلاة والسلام طفيق يطرح خميصه على وجهه يعني جعل طفيق جعل alikuwa akifinika أصواك نخميصه خميصه khamiso رداء أين nguo rida uchungi ukimzidi alikifunga uso wake hivi kwa maumivu kisha kiufungua fa idha ghtamma akihisi umemsonga asikia dhiki ghtamma hisi dhiki baada ile kujifunika asikia kero kashafa akifungua ile ilikuwa hali yake uchungu ukimzidi akifunika uso akisikia kule kujifunika kumemzidi pia akijifungua ile kuhangaika hangaika kwa sakaratul maut faqala na yuwafa hali yake ni hiyo na mauti imemfikia hiyo qala kisha akasema وهو كذلك huwa kadhalik na yeye yuko hali hiyo ya sakarat yuwafa bado hajasahau masala ya tauhid na yeye hufa hajasahau masala nini tauhid na hii hata watu wakatuambia nyinyi usoma sana tauhid hamuna mengine hatuna mengine hatuna mengine sababu hii ndio fiqh kubwa kuna fiqh zaidi ya aqida hakuna fiqh zaidi ya aqida hata tukafia hivi hakuna hasara si mtume alikufia kwenye tauhid na akilingania tauhid asema na huku yuwafa la'natullahi 'ala alyahudi wan-nasara la'na ya Allah iwafikia akawapiza kwa sababu wao ndio walioanza uswa chanzo kibaya hiki walianzia ni mayahudi idhalika haya si matendo yetu matendo ya nani mayahudi kwa hiyo wale wenye kuingiza makaburi misikitini wajue viongozi wao hapo si mtume ni mayahudi kama wameridhia wao mayahudi wawaongoze sharia aya si yetu ndio maana wakaapizwa la'natullah ala yahud an nasara sababu gani ya kuwapiza ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid walifanya makaburi ya manabii zao misikiti kwa hiyo hawa watu hata wastahiki kuapizwa kama kulingana na hadithi kimuona mtu afanye hivyo yani yajuzu kumwapiza eh kumwapiza kwa tendo wanaolifanya na yote amfanya hivyo nini yuhadhiru ma sanau anaonya kwa ukali mpaka akalaani huko ndo kuonya kwa ukali mpaka akatumia laana kwa sababu watu wakisikia laana ya mtume pale watakimbia na laana ya Allah ili waogope wakimbie kwa hivyo mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akitahadharisha akionya asi kaburi yasitakaso yasiabudiwe na yasiingizwe miskitini alhamdulillah sasa ikiwa wao waigiza kaburi ya mtume kweli kaburi ya mtume haiko wazi haiko wazi pale ilipo imefungwa na kuta tatu sio lakini haya makaburi mengine yao ambao kwamba yaigiza ya mtume yote yako wazi ama hayako wazi kwa hivyo ina maana wale walioifanya kaburi ya mtume hivyo wakalitia kuta tatu walikuwa wakimbia hayo sio ndio maana kaiweka kuta tatu ili hata ukitaka kufanya ushirikiano wako sifikie pale lakini haya yetu yamekuwa wazi kwa malengo atakao kufanya ushirikina aje wawe gharwawe kwa hivyo hakuna mahali hata moja watapata hoja kufati kwa hivyo kama nyinyi mwaigiza kaburi ya mtume kwa msikitini mnavyosema nyinyi mwaigiza basi tieni na kuta baada ya kuyajenga tieni na kuta mbona yenu yako wazi wawe gharwawe kwa hivyo ina maana hamuigizi hata ya mtume nyinyi mna mambo yenu na manhaji yenu na fikra yenu mtakoifanya haya lakini hamuigizi huku wala huku hizi si kwamba ni hujja ibtidaan la hizi mimbab ifham alkhasm ule khasimu wako kumtia kidaka mimbab hapa wala hujja zetu ni hadithi si hii masala tu ni kama mfano kwa nataka mfahamu zaidi wala hujja zetu zaidi ni hadithi hizi wazi nani atakuja kuvunja hadithi kama lakini hii ni mifano uzidi kufahamu kwamba hawa, hawa la hadithi wamezifuata wala mtu mwema yote aliyohama watu wana siasa zao kwenye vichwa vao watakufanya yao watafanya kwa sababu wamezoea kulingania watu kuabudu watu wamezoea kuwaambia watu kuabudu watu na wao ndo wanavotaka ndo maana akabebwa maiti huko akaja kaingizwa mahali pa ibada ili mtu amkusudi sasa mtu yote hata mgeni akiingia akiona kabri msikitini ah onekana hapa kuna maneno hapa sio kwa nini akuzikwa kule mbona letwa hapa kwa ina maana pale kuna mambo ambayo kwamba mazuri yaweza kupata mimi ndio maana hii ndio siasa na malengo ya hawa watu kuweka makaburi msikitini ndio hata kama ukiingia ndani wewe una nia kumwabudu Allah ubadilishe eh kumbe eh kuna pale mbona naona kabri hata kama umenuia kumwabudu Allah utageuka sasa kwa sasa wewe eh, fikra yako ni ule aliyozikwa pale nani ni shekhe gani ni wali gani amekufa mwaka gani utakuwa fikra zako wewe ndani ya msikiti na humkumbuki Allah na uko ndani ya msikiti haya ndo malengo ya hawa watu watakufikia watakuwatoa watu msikitini kwa fikra hata kama miili yao iko lakini fikra zao zisifikirie tena Allah zifikirie nani wale waloletwa kuzika hapa ndani hii ndio hikma yao kufanya hilo na malengo yao wal billah فهذه الأحاديث عن عائشة بن عباس وجندب محكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال hizi hadithi ni muhkam zatumika wala hazikufutwa hukumu yake kwa sababu mtume yuwafa ndio yosema hiyo hukumu ya kufuta ilikuja saa ngapi idhan ziko kwenye koo yao hizi wazijibu watazijibu vipi ah hadha hu لأن حديث جندب في آخر أيامه imesema bado siku tano hadithi ya Jundub mwisho mwisho maisha yake wa hadithi ibn Abbas wa Aisha fi akhir lahadati si ayami lahadha ile wakati umri wa mwisho kukata ruhu ndio alikuwa akiyasema haya haya ndo mambo alikiyakariri kuhusu makaburi alikariri mambo matatu kabla ya kufa Mtume عليه الصلاه alikuwa akihusia mambo matatu kabla ya kufa jambo la kwanza alikilani wenye makaburi na akihusia wasifanye hivyo jambo la pili alikihusia as-sala as-sala as-sala mpaka kakata roho jambo la tatu wa mama malakat aymanukum as-sala wa malakat aymanukum as-sala wa malakat aymanukum mpaka akafa haya ndio mambo matatu alikata roho akiwa yoyalilia mtume aliwahusia umma wake wasiharibu na wasiapoteze wasijenge makaburi ndani misikiti wasiwache sala sala Allah Allah sala sala sala jambo la tatu wa ma malakat aymanukum na wale watumwa kutoa tesa wale mlioamiliki shingo zao basi muwahurumie msiwafanye wao sasa kama si binadamu tena kwa sababu yeye ni mtumwa wako majuza haya ndio mambo aliyomalizika nayo umri wake mtume akiwahusia umma wake fala yajuzu li ahadin min almuslimin ifradin afradin au jamaat ikiwa ni mmoja mmoja au makundi makundi tarku ma dallat alayhi alahadith kuacha hoja ya hadithi hizi as-sahiha al-muhkama ambazo ni sahihi na ni muhkam والتعويل على عمل alafu atukulie hoja kwa kitendo hasala fi athnai ahdi bani umayya kitendo chenyewe kimetokea kwenye ahdi bani umayya wewe kwani kitendo cha Banu Umayya ni hoja kwako la hujja alhadith alafu kisha hata hicho kitendo cha Banu Umayya kilofanyika hata kama makosa wala wanasema hakina hoja pia pia hakina hoja wazi yeye Abdul Malik alifanya vile ni mimbab tawsi'atul masjid na kabri haizi kuichumua kaitoa kwa sababu yuwajua kwamba mtume ziko hapo afapo ndipo azikwa sasa kitazama yeye kuitoa hawezi kuna hadithi mkataza na msikiti tuna haja tutakupanua kwa sababu ni wakfu wa Islam. madha yafal yuko baina nje ndio maana akajitahidi rai yake akaona wacha upanua jiha khalfia sasa dawa ni nyumba nzima kuingiza jamaa mimi nauliza swali ikiwa Abdul Malik rahimahullah ana malengo aikusudia kaburi angesema vundeni kuta ya chumba kaburi liwe wazi tulitie msikitini au sio lakini kukulitia kaburi ndani ya nyumba nzima nyumba yote hii pia ni wazi kuonesha kwamba yeye alikuwa alikusudia lengo zuri lakini alikosa taufik kwa sababu kama alikusudia lile kaburi la mtume lijalitaswe angetoa kuta alikaingia msikitini waliona hili lakini maana kuliingiza kuingiza nyumba nzima na kaburi ndani huioni hii ni dalili kuonesha pia yeye alijitahidi akaonelea kana kwamba atakuwa amefanya sawa maana yuko baina baina yuko baina baina hawezi kumtoa pale mtume kwa dalili hadithi imekataza na haja ya msikiti kupanua tutataka kwa sababu msikiti mzima ni wakfu muslimin mpaka upanuliwe ndio maana akajitahidi rai yake akafanya kwa hivyo kustadili na kitendo cha mtu kama huyo iko mbali sana kustadili kwamba malengo ni nini ni kujajuzu kwamba Abdul Malik yoitakidi yajuzu kuzika msikitini makola wa ila angehusia yeye mwenyewe pia zikwe alikuwa wali hakim wazi kwa hivyo kivovote hoja hakuna hoja hakuna naam fa yustadallu bidhalika تكل al-qubur ala al-qubur au dafn al-mauta fi al-masjid wakati وقد hoja kwa kitendo hicho kwamba ati yajuzu kujengwa misikiti juu ya makaburi au kuzikwa maiti msikitini yani yote haya mambo mawili hakuna hoja yoyote na si sawa na ni makosa maiti huzikwa kwenye makabir muslimin yale makabir ya muislamu ni waqf kullu muslim yudfan kila muislamu huzikwa kwenye makfuru lakini ukitukuliwa mtu akaja kazikwa hapa msikitini jambo lolote linalofanya mwanadamu huwa kuna lengo na hakuna hata mtu mmoja atasema yeye amkuja kumzika mtu wake hapa msikitini ati hana lengo utakuwa mwandazimu maana mwandazimu ndio ufanya mambo hana malengo mwandazimu anaweza kurusha kitu hakusudi kitu sasa tuambie lengo nini ah lengo mimi huyu ni mtukufu nitakaje msikitini la kuja msikitini salikuwa kija toka kiwa hai lengo nini moja kwa moja tabakia lengo nini kwa sababu ni mtukufu atakaabudiwe na akisema la mimi bwana sikusudii kwani mtu takumwabudu maiti tamwabudu kokote eh basi kama ni hivyo basi muache pale maiti mahala pake ambapo kisheria amepoa kuzikwa nao wapi makabir wapi almakabir bali mtume amekataza hata nyumbani kwako usikuzikwe haifai kuzika kwako nyumbani la taj'alu buyutakum qubura la taj'alu buyutakum qubura msizikane kwenye majumba yenu mtu ana nyumba yake sasa mimi bana nabadhani na kufa kwangu pia nitakuzikwa pia haifai kefu msikiti kefu msikiti hata ukafa kwako sharia ni uzikwe kwenye makaburi ya waislamu bali mahali maiti wanapohifadhiwa ni kule lakini ati umeandika wasia kwa mimi nikifa nitakufa uzikwa papa kwangu hadha khata wala hatuwezi kutekeleza wasia huo kwa sababu yapinga hadithi sasa kefu msikiti kwako mwenyewe hufai kujizika kaifa msikiti ambayo kama na almasajid lillah fala tad'u ma Allah ahada hadi min alfitan zilionea min alfitna zilionea lidhalika Allah Allah hakuna hujja yote na Sheikh Allah khairan amifannid na mikawazi kupitia hizi hadith hujja za watu meeleweka paka hapo طيب sasa tumemaliza ahkam za masjid an-nabawi الباقي sasa أحكام ذا مسجد قباء تسوما وكي جايو إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر نعم